فأين من يريد الشهادة وين من يبغى الشهادة وين من يبغى الشهادة مخلصا والهاتمنا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبراء والغافقي وابن الرواحة وين من يبغى الشهادة ako su vam oči vaši, dinovi vaši, braća vaša, žene vaše, porodice vaše i neke koje stičete, trgovina zbog koje se bojite da neće prođer imati, kuće u kojima se lijepo osjećate, ako vam je sve ovo nabrojano, رافقوا الله نجوى وصنيكا وجهاد في سبيل الله فتربطوا إذ هذا العوام قوتنا مرة في الشكاية حتى يأتي الله بنا نطلع يدور دمعة الكهلة وصرخ الطفل يرضى مفجي عنا والجريح اللي مطوق ويتألم من جراحه ويتألم من جراحه انت يا الشهامة يوم قبل الحرب دنا مسلم يصرخ وينخى كيف ما نسمع صياحا كيف ما نسمع صياحا دمعة الكلام يقاتل نفسه دعوت دموني مسلمان يقاتل نفسه دمشق رسومي مورا قلو بي بجاني رسومي وحسنيك عليه الصلاة والسلام إذا قولي رسومي وحسنيك عليه الصلاة والسلام jednog dana ćemo neko raditi هذه النوعية كويس الضرع أبو جهل عتب نزل مخلصا والهات منا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبراء والغافقي وابن الرواحة مهما نضرب عدو بيننا منا ومن نمير وين Ako nas god dotiraju pa kaže to je sijahatu ummeti, to je znači turizam na Allahovom putu. Nemamo mi kako gači otići i obići druge vrijedine svijeta, osim kad nas dotiraju. A ako nas umiju, pa to je cilj da umremo ponosno i jasno, da umremo kao šehidi na Allahovom putu. Jedno mi moramo odati, ne možemo dvaku, pa kad već moramo umrijeti, onda je najbolje umrijeti časno i pošteno.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 da vidimo koja to prava ima naš poslanik kod nas, šta je poslanik ali se radu od stran? Kojom zadaćom je došao na naj svijet? Kako da se odnosimo prema, prema najboljem stvorjenju od Allaha te bareke wa ta'ala Muhammedu Mustafi sallallahu ta'ala alihi wa sallam. Prije samog vraćanja na hutbu i otvaranja ove ovoga serijala o poslaniku, ali i salatu od stran, ne mogu, a da ne podijelim sa vama dvije radosti i dvije žalosti. Naime, vi ste svi čuli da su naša braća koja su na nepravdi Boga i na jedan divjački način odvedena u pritvor Juče napokon puštena iz zatvora i to je sigurno radosna vijest zbog koje se trebamo radovati da se vraćaju svojim kućama, svojim porodicama. Ali ono što je žalostno svemu u tome jeste druga drama koja nastaje nakon toga. A to je da se tim istim ljudima zabranjiva bilo kakav javni nastup zabranjiva bilo kakvo učestovanje u nekim javnim skupovima, bolje kazano iz nasiliškog zatvora u kućni pritvor. Ali ništa novo, jer mi znamo da neprijatelj Islama ni boli ova istina. Juridune li ukfiju nun Allahi bi eslahihim. Oni će neprestano raditi da utrnu svjetlo Allahovo svojim ustima, lažima i pešanjama. وَيَهْبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Ali Allah hoće da se njegovo svjetlo upotpuni, makar ne bilo povoli nevjernicima. Pa je to žalostna, ali nakon usra mi se nadamo duplom jusru. Nakon te doći ako Bog da dva lošanja, kako nam, kako nam je najavio poslanik Ali Salatu Selam. Druga radosna jeste što sve više ima poziva na ovim prostorima bratstvu i jedinstvu. Bratstvu i jedinstvu na principima Kur'ana i Sunneta. I čak oni koji ne vole islam, ili oni koji dobro ne razumiju islam, traže nekakav dijalog. I to vidimo iz raznih emisija i pisani tekstova po novinama, da se sa muslimanima mora razgovarati. Da se mora naći neki modus da ima komunikacija među muslimanima. I hvala Allahu te bareke wa ta'ala koji nas je počastio da budemo među prvima, ako ne prvi, koji pozivamo bratstvu i jedinstvu. Onaj prokletnik koji se drži u džehennemu, ružno je spominjati njegovo ime sa ovoga častnog mjesta, je okupio Albance, Slovence, Hrvate, Srbe, Bošnjake, makedonce i ostale po tom, ali kod njega je bila lažna parola. Bratstvo i jedinstvo, ali na ateizmu ili komunizmu ubijediti znači 22 miliona ljudi u bivšoj jugi, da je ovo majka priroda sve stvorila ili da je čovjek postao od majmuna i tome slično I zamislite, uspio je Allahov neprijatelj bar prividno okupiti, ako ne sve, onda dobru većinu bivših Jugoslovena pod tu parolu bratstvo i jedinstvo. I mnogi je na to, po tom parolom, izvesti iz dina. Jer pristati na titino bratstvo i jedinstvo znači biti nevjenije ko Allah te mare te ta'ala. Jer to znači ostaviti din i principe koje je postavio Allah, Allah te bareke wa ta'ala i njegov poslanik alaih salatu wa salam. Mi muslimani moramo pozivati bratstvo jedinstvu na principima Kur'ana i sunneta. I to je ono što nam je pokazio, pokazao vjeroučitelj ove vjere, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji je najveće zavađene strane mirio Allahom dozvolom i učinio i jednim safom muslimana. I ponosni smo što radimo na tome i svim muslimanima, a pogotovo Balkancima, kažemo, mi nudimo bratstvo jedinstva, vi nas iskušajte. Da li istinu govorimo, ili možda i mi imamo neku lažu pozadinu. A ono što nas žali, ono što nas, što nas na neki način zbog čega smo tužni i što je žalostno, jeste da to bratstvo jedinstvo je naišlo na osudu. Oni muslimani koji pozivaju bratstvo jedinstvo su osuđeni od neki krugova muslimana na ovim ili vanjskim prostorima gdje sad je bošnjaka ili oko kompjutera ili oko nekih žemata ima. Optuženi smo po dvije tačke. Zašto idemo muslimanima i pokušavamo sa njima biti dača? I druga, druga tačka, zbog čega se penjemo na nimbere tamo gdje su ti muslimani uspostavili nimbere. Pa je to ono što je žalostno. Ne znamo šta kazati tim muslimanima, osim opet im kazati, zar nije Islam propisao bratstvo jedinstvo? I vama i nama neka studi Kur'an, kada Allah te barake wa ta'ala kaže, Ja ejuha alledina amanu, ati'u Allahe wa ati'u Rasul, wa ulil amri minkum, فإن تنعزاتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أو يدتي pokoravajte se Allahu Đelešanu, apsolutno. I vašem poslaniku, ali i salatu wa salam, apsolutno. I vašim predstavnicima, ovdje nije rečeno apsolutno. A ako se u nečemu razližete, vratite se Allahu i njegovom poslaniku. Hajmo s dokazima razgovarati, a ne partijski ili po emocijama. Ako ti ja nisam simpatičan, to ne mora znači da smiješ mrziti. Mene Allah takvog stvorio. Moraš ne prihvatiti takvog. U džennetu neće biti ružna i strana. Svi će biti lijepi kao Jusuf, ali i sratu od sram. Ali poslanik, ali je sratu od sram nije mrzio biba, iako je fizički, nije bio uvijek kao drugi ashabi. Rekao je njemu i Čulejbibe, ja sam od tebe i ti si od mene. Ako se u nečemu razilazimo, vratimo to Allahu i njegovom poslaniku. Razgovarajmo dokazima. Je li greška ili je? Ili nije greška? Ako vjerujemo Allah i sudnji dan, To je najbolje tako. Zalik je hajrun u ahsanu ta'wila. To je najbolje tako da se uradi. I to je najislamije tumačenje. Tako možeš tumačiti tek onda, nakon svega toga možeš tumačiti da li su neči postupci ispravni ili nisu ispravni. A zatim, draga moja braćo, otvaramo serijal o našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, zaista je velika čast. I nismo odabran umet kome se Allah te bareke wa ta'ala smilovao i poslao nam jednog između nas Allahovom milošću da nas uči Allahove knjigi da nas uči svome sunnetu da nam bude šat za ulazak u džennet da bude onaj koji će se ponositi s ovim umetom na sunnjene danu. Počećeni smo poslanikom, ali i sradu od sran. Kao niko do sada. Volimo sve poslanike. A najviše volimo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. On je svoju domu koju je mogao da upotrebi na ovome svijetu. Odgojio i poklonio, odgodio i poklonio ovome ummetu. Pa će na sudnjeme danu dići ruke i reći, ja rab, ummeti, ummeti, gospodaru moj, moj ummet, moj ummet. Pa će mnogi sljedenici ovoga ummeta s tom dovom biti uvedeni u džennet. Zato nije velika blagodat na tom, na tom danu? A velika blagodat na ovome danu i ovome dunjanuškom životu da slijedimo najodabranijeg među odabranijim najpobožnijeg među pobožnim, najmoralnijeg među moralnim, najskromnijeg među skromnima, najhrabrijeg među hrabrima, najmudrijeg među mudrima, najučevnijeg među učevnima, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji nas je Allahom tebareke wa ta'ala dobrotom izveo iz zraka na svjetlo, iz tjeskobije Dunjaluka u prostranstva Dunjaluka i Ahireta, iz obožavanja kipova i svega onoga što je širka Allahu tebareke wa ta'ala u vahdanijet monoteizam prema Allahu tebareke wa ta'ala to jeste da vjerujemo samo u Allaha žele wa ala kaže uzvišeni لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وإن كانوا من قبل في ضلال مبين kaže Allah je vjernike milošću svojom obastu kada im je jednog između njih kao poslanika poslao da im riječi njegove kazuje da ih očisti od širka i svega onoga što je što prlja ovu vjeru da ih knjizi i mudrosti nauči jer su prije bili u očitoj zabludi. Vidjet ćete, kada Allah Želešanu u Kur'anu kaže وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ da mu festiri nakon kitaba, a to je Kur'an, hikmet uvijek tumače da je to sunnet. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Nakon toga što su bili daleko od sunneta, što su bili, znači, u jasnoj, u jasnoj zabludi. Ovo je u suri Al-Imran, a u suri Al-Jum'a sličan ajet kaže Allah tabarake wa ta'ala وَالَّذِي بَعْتَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُسَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ On je neukima poslao poslanika jednog između njih da i ajetima njegovi, da, da im ajete njegove kazuje i da ih očisti da je knjizi Kur'anu i sunnetu poduči, jer su prije bili u očitoj zabludi. <clears throat> Svima nam je poznat Kur'anski ajet, kada Allah Želešanu ne ograničava dobrotu slanja poslanika, ali salatu wassalam, samo na ljude i čine, nego kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Nismo te, o Muhammede, džaba poslali. Mi smo te o Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem poslali osim kao milost svim svjetovima. U arabskom jeziku ima dvojina. I čini mi se u slovenskom jeziku. U drugim jezicima nema dvojine. Pa mi kažemo čovjek ili ljudi. A u arabskom jeziku ima dvojina. Ređul ili ređulan. Ili ričar. Čovjek, dva čovjeka ili više ljudi. Allah Čelešanu je ovdje potrebio množinu. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima, mravima si ti milost. Ti si hajvanima, sa tebom je teba pričala. Sa tebom je kamen, za tebom je kamen zaplakao. To jeste, za tebom je kamen selam slavu i selamio te, a minber tvoj, taj pan od palme plakao. Znači ti si milost, lile alemin, milost svim svjetovima. Pa zaista, draga moja braćo, velika je čar biti sljedenik Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Evo vidite danas, ljudi definitivno za nekim krenuti moraju. Neko im mora biti predvodnik. Ali koga god uzmu, kasnije se pokaju. Nađu mu nekakve manjkavosti. I onda ga na kraju i ubiju često. Ili mu leđa okrenu. Zato što on nije potpun lider. I zato svi liderčići moraju tražiti osobine u najboljem lideru svih vremena Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Znači, ko kaže za sebe da hoće da vodi muslimane, i ko kaže za sebe da nešto razumi, mora prvo vidjeti da li je razumio poslanika alaihi sallatu wa sallam. Jer ako nije razumio poslanika alaihi sallatu wa sallam, jednog dana će mu neko naditi pobirno ime koje se zove Ebu Džehel. Otac neznanja. Onaj ko okrene leđa poslaniku, ali i sredatom od sena. Dobro, neko će kazati, pa zar nije Allah Đelešanu ukazao u Koranu da su židovi jedne poslanike u lažu gonili Farikum kezebu, farikum taktulun. Jedne su laž ugonili, a druge su bijeli. Pa kako da poslanici, ako ih ne podrže ljudi, šta bi oni trebali raditi? Oni bi trebali ostati na svojoj misiji. I zato nećemo naći poslanika od 124.000 poslanika kako je došlo u rivajetima da se je umorio ili da je u pesimizam pao ili da je svoju misiju ostavio da ga je neko mogao kupiti ili mu neku poziciju nagobiti pa da ono svoje misije ostupi. Zato Allah te barake mu ta'ala u nekoliko ajeta nam odgovara na ovo postavljeno pitanje da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve selleme, a prije toga svi poslanici imali direktnu zaštitu od Allaha te bareke tabarakevo ta'ala. I to će biti slučaj sa svima onima koji govore bismillah, koji govore u ima Allaha dželdešanu. I zato kaže šehhul islami nutejni, šta mi može moj neprijatelj? Džennet je u mojim prsima. Ako nas zatvore, to je odvajanje sa Allahom dželdešanu. Prošli petak je bila hudba u to centralnog zatvora u Sarajevu. Ebu Hamza svaki petak u Kvontenamu Bosanskom drži hudbu. I od njega je Afrikanac koji je igrao za Ženezića primio islam. A vjerovato i oni Tonsačić i ostali će jednoga dana shvatiti da je inne dina inda Allahil islam. Da je jedino priznata vjera kod Allaha islam. Znači, kaže šehu islam, ako nas zatvore, Pa to je osanjivanje sa Allahom Đelešanu. Ti su kaburu sam bit. Pa i na dunjalu koje je nekada dobro da budeš sam, sa sebom da popričaš. Da analiziraš sam sebe. Je li tvoj gospodar zadovoljan sa sebom? Da mu se pokaje za sve svoje grijehe. Ako nas potpotjeraju pa kaže to je sija, a tu umeti. To je znači turizam na Allahovom putu. Nemamo mi kad drugačije otići i otići druge prijedine svijeta osim kad nas protjeraju. Ako nas ubiju, pa to je cilj da umremo ponosno i časno. Da umremo kao šehidi na Allahovom putu. Jedno mi moramo odapeti. Ne možemo dva put. Pa kad već moramo umrijeti, onda je najbolje umrijeti časno i pošteno jer se kod Allaha Želešanu onda dobiva komšiluk koji je poslanici, učeni, šehidi, bogobojazni, a to je najbolji komšiluk u džennetu. A ne može se džaba dobiti. I zato Allah Želešanu kaže Wallahu ja'simu ke minen nas. Allah će tebe čuvati o Muhammede od ljudi kako je došlo u suri Al-Ma'ide. Pa se je fike u Allah. Dovoljna vam je Allah, kako dolazi u suri Al-Baqara. E lejta Allahu bi kafin abde. Za Allah nije dovoljan svome robu, kako je došlo u suri Zumer, Inna kese inake mustehzi in, mi smo ti dovoljni pored oni, protiv oni koji te ispijavaju, vidi ga kakav je. Za osto, ne ide s vremenom, vraća se u kameno doba i tako dalje. Dovoljan nam je Allah protiv oni koji žele da se ismijavaju na račun ove vjerice najbolji način obrane i ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ko želi sebe znači da rengetski ispita koliko voli poslanika alaihi sallatu wa sallam sam je poslanik alaihi sallam postavio pravilo pa kaže la yuhminu ahadukum hatta akuna eh, uhibbu hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in niko od vas neće biti potpun vjernik. Neće biti vjernik da mu ne budem draži od njegova djeteta, od njegova oca i od sviju ljudi. Od sviju ljudi na svijetu i sad možemo sebe testirati. Da li je to baš tako? Mi čujemo često kako ljudi pričaju ja živim za svoju djecu, ja živim da doživim penziju, ja živim da još koji dan dihnem, ja živim da još nešto rahat pojesti mogu. Kada ti stvoren da jedeš da piješ i da dišiš. Da tvoja djeca će možda biti tvoji pravi neprijatelji. Ti mora da živiš za Islam. Ti mora da živiš i da bude zaljubljen i da ta ljubav nadlada sve ostale ljubavi. Prvo prema Allahu te barakevo ta'ala. A zatim prema njegovom poslaniku, ali i salatu od salam, Jer ako ti ne bude poslanik, kada je sram, draži od sviju ljudi, džaba vjeruješ i klanjaš. Džaba postiš. To je imanski rukn. To nije nešto iz pika. Pa mogu ovako i onako. To je rukn. To je znači arkanul iman. To spada u temeljne stvari vjerovanja. Da ti poslanik, kada je sram, mora biti draži od čitava svijeta. I zato poznata nam je slučaj koga ćemo kasnije obrađivati kako je Omer radijallahu ta'ala anhu napravio lapsos u izgovoru, a ne u srcu i u dijelima. Ali ćemo doći ako Bog da toga. Prvi hak koje ima poslanik sallallahu alaihi ve sellem kod onih koji kažu da su vjernici jeste da vjeruju u njega. Znači da vjeruju poslanika ali se razumu od sram. Mi ćemo vidjeti kako se odražava ta vjera. Jel to samo kazati pa eto ja znam imam te šarce na brojetku papagaj. Ili je to nešto više od toga. Treba hef, treba pamćenje, ali treba i ubježenje srca i treba i udjela da to potvrde. U protivnom nema od toga nikakve koristi. Obraća se Allah te bareke u ta'ala pa kaže قل يا أيها قل, قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا O ljudi, ja sam vama svima od Allaha Đelešanu poslanik. Alladhi lahu mulku samavati wal ard. La ilaha illa huwa. Yuhi wa yumit. فآمنوا بالله ورسوله والنبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون O ljudi, ja sam svima vama Allahu poslanik. od onoga koji je gospodar nebesa i zemlje. Nema Boga osim Allaha Đerlešanu koji daje život i smrt. Pa vjerujte u Allaha Đerlešanu i njegova poslanika koji je nesisven, koji vjeruje u Allaha Đerlešanu i Allahu riječ. Slijedite ga da bi bili upućeni na pravi put. Znači ako ljudi, Allah ovdje ne kaže kulja ejuhel ladina amanu, reci ovi koji vjerujete, nego kaže kulja ejuhel nasu, inni Rasulullahi ilaikum džemijan. O ljudi, recimo Muhammede, ja sam svima vama. I zato je poslanik Ali Salatu Ustam pozvao svoju familiju. To je najbliže da im kaže ovo. Da oni znaju da bez ovoga uvjeta odeše u džehennem ako ga nemaju. A to je potpuna vjera u poslanika alaih salatu wasalam. I zato je poslanik alaih salatu wasalam, kako je došao kod imam muslima, kaže mu mirtu en uqatila nase, hatta ješhedu en la ilaha illa Allah, u anna Muhammada Rasulullah. Naređeno mi je da se boli protiv ljudi dok ne posvjedoče da nema drugog Boga sem Allaha Đerlešanu. A da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov poslanik. U drugim rivajetima je došlo, ako se tako obrate, aslamo minni bima'ehu wa mu'alehum, wa hisamuhum ala Allahi ta'ala, ako budu vjerovali kako treba, znači nema borbe, sačuvali su svoj metak i svoju krv, njegov hisab, to jeste njihov hisab, prepuštamo Allahu tebareke wa ta'ala. Znači one sitice, to će Allah suditi na sudnjene na sudjeme danu. Drugi uvjet, draga moja braćo, ili druga, drugi hak kojeg ima naš poslanik, ali sratu u stran, kod nas, jeste da ga volimo. Jeste da mu damo tu ljubav, a vidjet ćemo gdje ljudi daju ljubav.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 Održim predavanje da vidiš ima li kod njih ljubavi ili nema. ako su vam očevi vaši, sinovi vaši, braća vaša, žene vaše, povrce vaše, i imenke koje sličete, trgovina zbog koje se bojite da neće prođe imati, kuće u kojima se vi posjećate, ako vam je sve ovo nabrojano, draže od Allaha i njegova poslanika, O džihadi fi sabili lahi fatarabbasu. I džihada na Allahovom putu na malo samo pričekajte. Hatta je'ti Allahu bi amri. Dok Allah ne dođe sa svojom kaznom. Dok Allah ne kazni takve koji daju ljubav nekom drugom. A sve su ovo od ovih deset kategorija. Ono gdje smo mi danas podijelili svoju ljubav. I nemamo je više. Recesija nam je velika u ljubavi. Nemamo više. Ništa nije ostalo za Allaha i njegova poslanika. Malo dali svojim očajima, malo sinovima malo braći, malo ženama, malo dunjaluku, trgovini, kućama koje džinima i drugima pravimo i onda kako da imamo još prostora da damo ljubav prema Allahu te bareke wa ta'ala. A sva ljubav وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ Jer oni koji vjeruju, oni najviše Allaha vole. Oni najviše Allaha tebareke wa ta'ala vole. I zbog toga kaže poslanik alaih salatu wa salam kako je zabilježio ima muslim La yuhminu ahadukum hasta ekuna habba ilaihim min voladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Niko od vas neće biti vjernik dok mu ja ne budem draži od njegova vjeteta, njegova oca i svi ljudi. Pa mu kaže Omer radijallahu ta'ala anhu O Allaho poslaniće, ti si mi draži od svega samo ne od mene samoga. Pa mu je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, le yu'mina ahadukum hatta yakuna habbu ilayhi min nafsi. Niko od vas nikad, ovo je za negaciju za budućnost, neće vjerovati dok mu ja ne budem draži od njega samoga. Jer len u arabskom jeziku je potpuna negacija. Kao što Allah Želešanu kaže وَلَنْ تَرْبَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ Nikad, nikad Židovi i kršćani neće s tobom biti zadovoljni. Čaba ti ostali pola vjere, ostali čitavu vjeru. Dok god njihovu ne pribijes, ne, ne primiš, oni sa tebom neće biti zadovoljni. Tako i ovdje slučaju. Znači, nećeš nikad biti vjernik. Dok ne budeš volio poslanika sallallahu alaihi wa sallam više nego samoga sebe. Pa kada je Omer radijallahu ta'ala čuo ove riječi, trepao se svoj iman. Pa je odmah izgovorio o Allaho poslaniče, draži si mi od mene samoga. Nije čekao da ja razmislim, pa da istiharu klanjam, pa znaš okolnosti, tako dalje. Šta će narod kazati? Ja to ide u prilog nekom drugom? Nego je odmah rekao, o Allaho poslaniče, tako mi je Allaha, onoga koji te je poslao sa istinom draži si mi i od mene samoga, hajmo malo testirati Omerov život, da vidimo gdje je to Omer rekao, nekada da Allah poslani da ja ostanem ovdje se sačuva. Ili priče ovo meni nego Allahov poslaniku. Znači u srcu i na djevu je Omer pokazao da mu je poslanik ali sam draži od njega samoga. Ali napravio lapsos u izgovoru. Mi danas ne samo da pravimo lapsos u izgovoru, nego je pitanje šta je sa našim srcima? Šta je sa našim djelima? A najbolje je provjeriti samoga sebe kada dođe sunnet poslanika ali sram, a mnogi sunneti su fars kao što je u Koranu, fars namaz i ostalo. Pa se mi tu nešto nečkamo. Onda se to vraća. Imali tu ljubavi? To jeste prije toga. Imali tu imana koji je naredio Allah tebareke wa ta'ala. Pa je rekao Omer radijallahu ta'ala anhu, Al Ja vjerujem u tebe, poslaniče, ali i salatu od selam, draži si od sebe, od mene samoga, kaže, el ane ja omar. E sad je omer u nejezu. Tako je Allah zadovoljan. To je to. Došlo je od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme kazao, salatu men kunne fihi uođete halavotan iman. Kod koga se nađu tri stvari, osjetit će slaz imana. E je kun Allahu wa rasula abu ilaihima mimma sila'uhuma. Ahabu ilaihi nima sebahuma. Da mu Allah i njegov poslani budu draži od svega ostalog. Wa yuhibba al-mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Da voli čovjeka samo radi Allaha jalla shanuhu. Wa yakraha an ya'uda ila al-kufr ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakraha yuqdha fi an-nar. Ida prezire da bude bačen u kufr, da se vrati u nevjerovanje, kao što prezire da bude bačen u vatru. Znači ove tri osobine koje ima kod sebe, on osjeća tu ljepotu i tu ljubav, osjeća slatkoću tog imana i ovdje je upotrebljen termin halavetel iman. Halva se spominje, znači sladak je taj iman u kome je Allah i njegov poslanik na prvom mjestu. Kulu kao li hada ostavbillah li u nekom fastavfiruhu, innahu huvel vafuru zahiru. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد da vidimo vidljivosti te ljubavi može se ta ljubav vidjeti kad neko nekoga voli ima li ti tragova i te ljubavi da se može vidjeti prvo što možemo primijeti kod onoga koji je zaljubljen i ko daje poslaniku ali salatu oslam prednost sa samim sobom jeste pokornost njemu ugledaj na poslanika sallallahu alaihi ve selleme ljubav prema svim sunnetskim obredima, prema čitavom sunnetu koji je došao sa poslanikom ali salatu wasalam. Pozivanje tom sunnetu, pomaganje istog, poštovanje porodce poslanika ali salatu wasalam, poštovanje ashaba, tabi'ina, ti prvi tri u generacija koje su pohvaljene na jezniku poslanika ali salatu wasalam, i poštovanje svi oni koji slijede sunnet do sudnjega dana. Šta su tragovi te ljubavi? Kada nekoga volimo, šta se dešava? Brzo ga zaboravimo, jel tako? Ne, ne, ne, ne. Puno ga spominjemo. Kada nekoga volimo, stalno ga spominjemo. Pa onaj ko kaže da voli poslanika, ne sada tu sram. Svako treća riječ. Ili svako malo čujemo Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نرازني أبليك كوي سدوشي سنة صبية وصليك عليه الصلاة والسلام I to daje do znanja. I to ljudi mogu da vide i da osjete. Da je čovjek stvarno vezan za poslanika Ali Sala Dalje od drugog tragova je velika želja i susret. Znači velika želja za susretom sa poslanikom Ali Salatu Vosselam. Znači pravi vjernik moli Allaha Đelešanu za Firdeus. A to je posebno mjesto u džennetu gdje će dolaziti poslanik Ali Salatu Vosselam. Pa svaki vjernik voli da vidi svog Resula. I zato ima u džennetu komšiluk koga predvode al anbiya poslanici, na čelu poslanika Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa onaj ko voli poslanika alaihi sallatu wa sallam, on čeka dan i priliku da mu se Allah smiluje da na dunjavu ko vidi poslanika alaihi sallam u snu. Jer kaže poslanik alaihi sallatu wa sallam, onaj ko me vidi u snu, vidjet će me, vidjet će me na To jeste onaj ko me vidi u snu, vidio me zaista, jer se u moje, moj lik ne može šeitan pretvoriti. Pa kada nam neko priča da je vidio poslanika ali sratu od stran, vidimo kako nam to tako sa velikom željom priča, ima se zaista čime pohvaliti. I odmah tog čovjeka nekako drugačiji doživljavamo, kažu, on je sanjao poslanika ali sratu od stran. A poslanik ali sratu od stran, nam je se opisao u svom sunnetu tako da ne može niko na taj račun lagati jer poslanik ali sada tu sram ima potpun svoj izgled pomoću čega ga prepoznajemo. Dalje, kada nekoga volimo, za njim i često plaćemo. Mi danas imamo ljude koji se okupljaju jednu u godinu da se isplaću za poslanikom ali sada tu sram. I dobro se koba jak isplaću i to im je vjerajno. Dok pravi vjednik, onaj koji voli poznanika, ali se raz u sran, treba često da spusti suzu iz ljubavi prema Habibu Muhammedu sallallahu alaihi ve selleme i njegovoj dobroti s kojom, s kojom ga je Allah žele šanuhu poslao na ovaj svijet. Treći hak kojeg ima poslanika, ali se raz u sran, kod vjednika, draga moja braćo, jeste da mu se apsolutno pokorimo. Znači, nema vjere ako nije apsolutno. Znači moramo se potpuno pokoriti poslaniku ali salatu wa salam. I zato kaže Allah te bareke wa ta'ala u suri Muhammed Ja eju allazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wala tubtilu a'malekum O vjenici pokorite se Allahu i njegovom poslaniku i nemojte uprofasiti svoja djela. Znači, nepokornuću Allahu Đerlečanu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallame dovodimo u pitanje svoje djela. I zbog toga na drugim mjestima Allah Đerlečanu nam to potvrđuje pa kaže u suri An-Nisa وَمَا هَرْسَنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ Nismo poslali ni jednog poslanika osim da mu se pokorimo, osim da mu ljudi pokori budu uz Allahu pomoć. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا A onaj ko se suprostavi poslaniku, ali i sram, to jeste Allahu njegovom poslaniku, tako učeka džehennem, u kome će ostati za ebeda. Za vječno, kud abdi'u Allahu wa abdi'u Rasul, kako je došlo surje Zumer, reci, pokorite se Allahu i pokorite se njegovom poslaniku. Da vidimo na kraju još te znakove te pokornosti. Jer kada nešto tvrdimo i zato Allah dželle šanuhu ajet u sura Al-Imran Neki učenjaci mu festir nazivaju ajet iskušenja za vjernike, gdje Allah žele šanu kaže Kud in kumtum tuhibbun Allah, fat tebi uni i uhbibkum Allah o jahbir lekum zunubekum. Reci, kad se kaže reci, znači Muhammed sallallahu alaihi ve selleme ima obavezu da kaže a Allahov je govor. Reci mu Muhammede, ako kažu da Allaha voli, neka tebe slijedi, pa će i Allah voljeti i grijehe im oprostiti znači da vidimo znakove te pokolnosti. Prvi od znakova je čvrsto držanje za njegov sudne sallallahu alaihi ve sellem. I zato je poslanik kada je sallatu wa sallam popisao praktično kako se treba držati tog sunneta. Pa kaže, alaikum bi sunneti, alaikum bi sunneti, wa sunneta kule fad rašidina mehdiina min ba'di, abdu alaiha bin nevađis. Držite se moga sunneta i sunneta moji pravedni ispravni halifa, abdu aliha bin nevađir. To kutnjačima zagrizite dobro. Jer kaže u nastavku ili u drugom rivajetu, ako bude živio posle mene način mnoga razvimo i leženja, pa alaikum bi sunneti o sunneta kule fajr rašidin al medirinim badi. Pa se opet držite moga sunneta i sunneta mojih pravednih halifa, a opet u jednom drugom nastavku kaže, وإياكم بأحدث الأمور شوفوا تسنوتاريا فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شوفوا تسنوتاريا يطوي سبنة السنة Ako vam ne budu kutnjaci dobro radili, doće novotarije pa ćete ih dobro zagriznuti, pa i onda nećete moći lako ostaviti. Čuvajte se novotarija, jer je svaka novotarija zabuda. I svaka zabuda vodi u vatru. I ovo je dokaz onima koji kažu, ima lijepi novotarija. A poslanik kada je sram ovdje nije ostavio istisna, izuzetak. I ovo je bio govor poslanika kada je sradu sram, tako reći konstantno. Kada bi god otvorao govor, rekao bi, inna alhamdulillahi nahmeduhu nasta'inu. I na kraju bi rekao, inna hajre kelami kelamu Allahi wa hajre l-hedi, hedi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, wa šedra l-umuri muhtesatuha. A najbolje su nove stvari u vjeri. Fa inna kulle muhtesatin bid'a, wa kulle bid'atin dalal. Svaka novotarija je zabuda, a svaka zabuda vodi u vatru. I to je svaki put ponavljao, ne bi li se ljudima ubliskalo da ima din, ima plin. Ima vjera, ima glina. Od gline svašta možeš napraviti a vjera ostaje uvijek čvrsta. Zalike dinul qayyim, walakin aktsara an-nas la ya'lamun. Ovo je jaka vjera, ali većina ljudi ne zna ljepotu i čestinu ove vjere. Lijepa čut. Poslanik kada je salatu wa salam, wa inneke la ala hudukin azim. Kako Kur'an kaže, ti si na najvećim stepenima morala. Najljepše si ti čudi o Muhammede. I zato onaj ko kaže se pokorio poslaniku alaih salatu wa salam gledajmo njegov čud, da li je blag nježan, ima li oni osobine koje je najavio poslanik gare salatu u sram, da li je traganje za halalom. Inna Allah je tajibun, la jakbelu ila tajiba, Allah je dobar i voli samo dobro. I nije naredio vjernicima osim ono što je naredio poslanicima, pa je rekao, ja, Eliha Rusul, kunu mi na tajibati wa'anamu saliha, o poslanici, Jedite prijatna jela, to jedite, jedite halal. I činite dobra djela. Znači onaj ko kaže se pokorio poslaniku, ali se radu od sram. On dobro gleda da mu se ne desi kao onome što je digao ruke i rekao Ja rabbi, ja rab, wa mafamu haram, wa vešebu haram, wa hubije bil haram, fa enna ju se džabeli dalik. Pustinjak digao ruke, putuje dugo, gospodaru, gospodaru, ali njegovom hrana haram. I pićemo haram i obučeno od odjelo harama, pa kako da mu se Allah žele šanuhu odazove? Dalje, poslanik kada je salatu wasalam je bio solidaran sa sirotinom, volio je da sedi sa sirotinom i to je osobina velikih ljudi. Osobina mali ljudi, vada su negdje guraju. Vada hoće neke veze i štele. Da bi se negdje, da bi to bila neka odskočna daska. A osobina velike ljudi jeste da su zadovoljni sa onima koji Allaha obožavaju. Bez obzira koje oni položaje u društvu imali. Jer je Allah postavio pravilo u društvu pa kaže Inna ekremekum inda Allahi etkakum. Kod Allah je najveće stepenu ko se više Allaha te barek je ta'ala boji. Trženost načelima koja je postavio ovaj lijepi din. Kaže Allah Đelešanu u suri Al-Hašr وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Ono što vam da poslanik ali sam uzmite to. Ono što vam zabrani, prođite se toga. Kako je to lijepo kazano. Ono što vam da, oma je tako mor rasulu pa koduhu, što vam da vaš poslanik ali sam, nemojte se doubiti bolan. To je dobro za vas. A ono što vam je zabranio, fantahu. Ičteni buhu, prođite se toga. Nema u tome nikakva dobra. I zato kaže poslanik ali salatu wasalam, Ida amartukum bi amrin, fe'tu minhum estata'tum, وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ono što sam naredio od Emri Egrova, uradite to koliko možete. A ono što sam zabranio, fantahu, prođite se toga, nemojte to činiti. Zato molim Allaha tebareke wa ta'ala da iskreno i ispravno vjenujemo u poslanika sallallahu alaihi ve sellem jer je on jedan od ruknova imana da mu pokonimo ljubav i da ga volimo više nego sve ove pobrojane kategorije koje smo čuli. I molim Allaha te bareke mu ta'ala da taj iman i ta ljubav i ta pokornost a to su samo tri hakka koja smo danas spomenuli, budu vidljivi u našem svakodnevnom životu i da mi budemo muridi naše poslanika, ali se nas stran, da mi budemo učenici naše poslanika, ali se nas stran, da mi budemo ensarije i muhađiri naše poslanika, sallallahu alaihi wa sallam.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 الوقاحة وين الشهادة وين من يبغى الشهادة مخلص والها تمنى في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبراء والغافقي وابن الرواحة يسلم اللي شال روحه فوق راحه لازم نفاتي يوم نشيل في الغزوة كفنا يوم يرمع مرزاده